تمارين تمارين واحد واحد bir bir اقرأ اقرأ oku oku واكتب vaktub ve yaz ve yaz مع ضبط أواخر الكلمات مع ضبط أواخر الكلمات kelimelerin sonlarını zapt ederek kelimelerin sonlarını zapt ederek Mescidun. Mescidun. Bir mescit. Bir mescit. El mescidu. El mescidu. Mescit. Mescit. El ma'u. El ma'u. Su. Su. Su. Ma'un. Ma'un. Bir su. Bir su. El beytu. El beytu. Ev. Ev. Ev. Babun. Babun. Bir kapı. Bir kapı. Bir kapı. Kalemun. Kalemun. Kalemun. Bir kalem. Bir kalem. Bir kalem. El kalemu. El kalemu. Kalem. Kalem. El kelbu. El kelbu. El kelbu. Köpek. Köpek. Köpek. Kelbon. Kelbon. Bir köpek. Bir köpek. Gamison. Gamison. Bir gömlek. Bir gömlek. Veledon. Veledon. Bir çocuk. Bir çocuk. Bir çocuk. El haceru. El haceru. Taş. Taş. الولد الولد الولد çocuk çocuk حمار حمار bir eşek bir eşek الحمار الحمار eşek eşek الحصان الحصان at at حصان حصان bir at bir at